haraheze iminsi havugwa abana basibanganije ifoto cyangwa isanamu y'umukuru w'igihugu cy'ubu iri mu bitabo bitandukanye mu myaka y'umunani y'ishuri nshingiro ibyo nabyo byaravuze ko ibitari bike aho bitanguye kubonekera nko mu mashuri ya ruziba eka no mu zindi ntara zitandukanye nka za bubanza rumonge murambya cankuzo ruyigico kimwe n'ahandi tutarinze kudondagura bamwe abanyeshuri barirukanwa bwaca kabiri bagahindukizwa ku ishuri ni nyuma y'amanama y'abayahuje ababyeyi canke abajejwe indero muri iyo micungararo hari abarangururanwa mu busho bwaca kabiri bakarekugwa eka n'abarekuwe baciye mu butungane akarorero ka hagufi ni nk'ako mu ntara ya bubanza aheruka kurekugwa abana bashika bane aha muri kino kiganiro haravugwa hari hasanzwe havugwa canke n'ubundi baraza kuduha umuco niba hariho abo bagifunzwe canke hariho abatagifunzwe vyo bari byiza niko twovuga aha tukibaza tuti mbega ho muri aya masomero ko dusanzwe tuhabona abana bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na cumi n'umunani kiretse abo byaba byaragoye mbega icyo cyiyumviro cyo gusibanganya amafoto uko byabonetse mu mice itandukanye myinshi mbega byo bari ibyiyumviro by'iwabo mbega gusibanganya ifoto nk'iyo y'umuntu benshi baba bahasanzwe bahiciwe icubahiro mbega umuntu yovuga ko ari imboneka rimwe mu Burundi canke hari aho byo byarigeze gushika hama ibihano byagiye birahabwa abo bana biratandukanye cyane ahenshi ntibisa mbega ubutungane bwari kubyifatamo gute umubyeyi wewe eh, kuri uwa kuri abo bana yobyifatamo gute kugira rero dutahure byinshi muri kino kiganiro karadiridimba cuno munsi kigiye kuremeshwa na Placide niyo mungere twagira ibibakwe byo gutumira muri studio ndetse ranatwitaba uwahoze arongoye Burundi Domitiano Ndayizeye ndabaramukije cyane ndabahanikaze mukakura ku nimero ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mugaterera iciyumviro mu majambo yumvikana tudatukanye reka cyangwa ugashobora no kunganira mwebwe mwarongoye Burundi ganya kubaha Domiciano cyane cyane ufatiye kuri iki gihe uburundi busanzwe buri mu ngorane zitari nto aho abarundi bariko barajyana kandi ugasanga mu byo bavuga bavuga ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga rero yuko eh, icyo kibazo eh, kica kiza mu mitima y'abantu eh, n'urwaruka rurimo urabona muri rusange umukuru w'igihugu ni umuntu yubahwa cyane mhm. eh, umukuru w'igihugu eh, yatowe n'umuntu tugomba guha agateka kugira ngo n'amakungu amwubahe niyo ngingo nziza mm-hmm. ni nacyo kibazo wari kuribaza mm-hmm. cyo nibaza yuko iyo ngingo itabaye nziza cyane ntiyabaye nziza na gatoya ahubwo yabaye mbi kuko eh, ingaruka yabyo bwa mbere na mbere hoho nuko tugira urwaruka rutize mhm. nuko havuka induru n'indugumba mu gihugu iturutse eh, ngira uribuka nka twebwe tuciga uko mwebwe mukiri bato cyane mhm. twebwe ibitabo by’ishure twandikira ko twigiramwo wasanga handitse eh, ya mataburo bita mataburo yo kugwiza mhm. yo kugabura yo guteranya mhm. eh? ibintu bijyanye n'ibyo twiga mu ishuri n'uwo abikoresha n'umubyeyi wiwe aba yakiguze ku buryo udashobora kuvuga ngo ni impembo cyangwa ni kado impembo yamuhaye biba ari ibintu byiwe ubwa kabiri mhm. twese twarize twarakoresheje ibitabo ibitabo bikiri bishasha mhm. ya yindi yerekana uwuserukira iyo ntwaro naho yo bari disire ariko arandikamwo mhm. usanga ari kwandika mu ariko arandika ku munwa mhm. ata atamutima mubi afise kurya ahubwo aragahinda mhm. ariko arandika kuri izo mpapuro aho rero ndi mu ruhande rwo ku ibibazo birahari mugenzi muti rero dusubiye inyuma ngerageje kubumbiriza muvuga muti mu gitabo umunyeshuri yigiramo hategeza kuba harimo ikintu gico mutuma yungura ubumenyi mbega kuba iyo foto iri muri kijya muri bijya bitabo byari kosa canke na nakago je nta rubanza naze gucanga ngaha mhm. Hmm? Mhm. uwabikoze arazi ico yashaka mhm. ariko jewe nibaza yuko abatwara burundi twarumvikanye yuko ari intwaro nziza zibisikanya twaragize abami benshi n'abaperezida benshi abo bagenda babigisha eh, muri y’u Burundi hmm? si ngombwa gufata umuntu umwe ngo umadike ku gitaho ku gitaho oya bishyire mu cigwa hmm. hmm? cyakahise ku Burundi mm. niho bizana ingaruka rero sinivuge ngo ni bibi kuko n'uwo mukuru ari muri isitware y'u Burundi mm-hmm. hmm? mm-hmm. ariko afisa agace gato ni byinshi naho nyine icyo gihe akagira eh, icyo agumije mu mutima icyo agumije mu mutwe wiwe mu kubaka akazoza kiwe mu bihe biri imbere rero nuko ndabibona sinaje guca urubanza ngo ntibicamwe n'ibyiza ariko urabona ingaruka mushobora gutanguza akamenyetso canke code no kono vuga y'u Burundi akamenyetso guteranya mugatanguza amajana 257 22 24 ubusa kabiri canke 22 25 73 75 mumvise ko umutumire turi kumwe ari wahoze arongoye Burundi Domitiano Ndayizeye mbega uh, tugeze muri kino gihe aho wasanga bamwe nk'umuyobozi akirukana abanyeshure ibyo byiyumviro bihave mm. nayo ubundi naho bo bafata bakabanika mm. ndakubesha eh, bene ibyo uzorabe ahantu hari intambara abana bakiri bato iyo bazabye gucapa usanga bari ko baracapa ingoho hano hari intambara usanga bari ko baracapa umusoda aryamye zirababaje ah, atamo wotera mu kurangiza kugira ngo twakire ubundi ga Placide naka eh no no no saba cyane ubuca abacamanza zema bijenge n'umukuru w'igihugu ndamusabye ko yumva mu gacerera yarabimwo ivyo bintu agerageze ahaguruka wenyine arazi ko ari umuntu nk'abandi arazi ko ari umuntu nk'abandi abana b'igihugu se baca bamuzira nawe n'umubyeyi mm. urakenuye cyane Yego ku murongo bari banyeretse ko turi kumwe na Kamatari sindi muri Australia Kamatari turakora mu kice Eh nanje ndabaramukije Nsangwe ikaze muri karadiridimba kandi ego murakoze cyane yego wumvise umutumire turi kumwe n'uwahoze arongoye uburundi domisiyana ndayizeye kandi wumvise n'ibyo turi ko turavuga ku bijyanye n'abana basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ah, ikibazo cya mbere nagomba kubaza ni ukuvuga ibiriko biraba muri iki gihe mu urukurikirane rw'ibyatanzwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibyo bibiri na cumi na gatanu aho hatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza ikintu cya gatatu biri n'amategeko ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha mhm. uhereye ku bantu bariko barabura ababo mhm. izuba riva birirwa barakererwa amazosi abandi banyuruzwa abandi baborezwa igufa mu mabohero ubutungane ni buhere kwize hanyuma butunganirize bose baba bariko barabore igufa abantu baba bariko baragandagura abantu ku manwa y'ihangu mhm. eh, baba bariko baranyuruza abantu baba n'abariko barafutanganya mu ico gitabo mvuga ibikurikira ubwa mbere nuko ibyo bitabo ntabifise hmm. eh, urabona umwaka iyo ugeze mhm. urabona n'igihe watanguriye mhm. ni mu mwaka uhetse bisigura yuko turi mu mpera y'umwaka navuze yuko natwebwaho twari turi igihe atari ingorane mhm. warasanga twanditse ni kimwe mhm. kuko ibyo byo ibyo byo kufuta ifoto urumva ko bijanye n'igihe n'ibihe turimo mhm. washaka niko ndabifata niba niba ari ivyo baba barakoze kuri ayo makaye gusa dusimbije gatoyi mm. umuntu ari karabumbiriza hamwe byoshika ntibikorwe n'abana bigakorwa n'abakuze naho byofatwa gute ico gihe ucufata kuko buri muntu bujya ni nkuko urabona mu muji baragurisha ibitenge amashati mm -hmm. burya buri muntu arafise uburenganzira bwo gushira ku ifoto yiwe kujya kw'abakinyi n'iki mhm. nacyo ndashobora gushirisha ku ifoto ku mhm. bitenge mhm. n'umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo gukora ibitenge akoresha ibitenge agashyira ku mafoto yiwe ariko bigura uwushaka utabishaka ntabigura vyambara ushaka utabishaka ntavyambara alors none icyo gihe niba barononye ibiri kuri icyo gitabo ubwa mbere na mbere hoho ntibaronse uburenganzira bwo gushobora kugura igitabo kiriko ibindi hmm? kuko babaha gutyo onya kandi nabo nyene babifisemo uruhara jewe ndemeza yuko ababikoze kugomba kuba kwari ukwikunda wakaza icyo kogwa gihe icyo gitabo coba cononekaye koko niba icyo gitabo cononekaye ni ukukiriha cyangwa bakagura ikindi mhm. n'igihagararo ciwe mu gihugu burya niyo aba paripewuti bakunda kuvuga ngo ubugabo burihabwa burya n'urukundo rurihabwa hmm? kubera ko burya abanyagihugu bagukunda benshi abo benshi baremera abo bakeya ibi ntibizoba urabona nk'ibinya by'aba banyeshuri urabye intara birimwo hariho icyo bisigura buramatari ufashe nk’ishure ukirukana abanyeshuri amajana atatu amajana n'amajana atanu ubwo wowe uri kurankorera Mm-hmm. erega ntibari ko baramukorera ndagahamwa muhungu umuntu ariko arakora nk'ibyo mm-hmm. fata abanyeshuri amajyana atatu mm-hmm. ubahaye inzira yo kujya ku ishuri ishuri urugaye abarimu bagiye mu bushomeri abanyeshuri bagiye kuba amayibobo abo abo banyeshuri ntibibaze ngo bazicara ngaho baduza gukora ibindi bindi ni igihugu kiri ko kirasubira inyuma none wumva baba bari ko barakorera iterambere ry'igihugu mhm. cyangwa bariko barasubiza inyuma igihugu bwa kabiri mhm. ishure ni ni ni ishure ni rerero mhm. ikibanza nibaza ko ikibanza umuntu yobiha ni mbega amasanamu amashusho mu burundi tuyaha ikibanza mhm. ikihe umuntu agira akaraba kenshi bivana n'imico Mm-hmm. Eh, ufashe nk'imico y’abanyabura y'abantu baba nk'aho i buraya mm-hmm. eh, usanga nk'isanamu kenshi batayiha ikibanza kinini mm-hmm. urazi nk'akarorero nk'ibita karikatire washobora gusanga nk'umuntu w'umutegetsi akuye ko umutwe we bagashyiraho nk'umutwe w'igikoko ugasanga babifata ibintu bisanzwe kubera imico yabo nyine bakuze bameze barezwe hanyuma urumva rero amasanamu bivanye igihugu uba urimwo intara urimwo bigenda bigira uburemere busumbasumbanye hmm. eh, nk'ubu rero tugarutse nk'ayo iwacu mm-hmm. eh, turafise icyo no kwita mu gifaransa inefuwanse sura arabe mm-hmm. iguha isanamu uburemere butagira uko bungana mm-hmm. eh, mugaragara ngarutse Eh, duba turaba nk'abantu usomye nko mu kinyamakuru iwacu baragira karikatire eh, ya perezida nkuru nziza mhm. nta munyamakuru turabona bapfunga kandi hari aho bamushushanya nabi rwose gusumba ibi abana bagize hmm. sinumva rero kugene naho nyine turavuga ati none ko ngaho bamushushanya nabi asa nabi mubwato cyabagira mugabo abana batoya buryo harimwo ukwihebura kwabo banyeshuri no kutabona akazoza mm. ibyo rero mm-hmm. babihengeka ku bushikiranganje babihengeka kuri leta hagaca mhm. eh, hiyongereho na vya bindi nariko ndakubwira mhm. nicyo gituma uvuga ntibaracereye eh, ntibagomba kurindira yuko bigomba gushika kuko bishobora kuba biri muri ibyo ariko rero ivomye tarike jambe nkuko babivuga mu gifaransa wota umutebe ariko ntuhereyo nuko bo bifatanya mhm. bo bifatanya bakabaza neza Mhm. yuko n'ibyo bitoba birimwo mhm. n'ibindi n'ibindi tutazi twebwe tutavuze ngaha mhm. ko nka urabona ndashaje abana bo mu ibwirizwa shingiro ntabo ngifise ariko ndabyumva mu baba bafise eh, ndabyumva mu baba bafise eh, n'ukuri hariho iyo ngorane eh, irahari mm. rero nagira nshigikire cyane iki cyumviro cya Dieudonne yuko koko amafoto ntafise urugero rumwe mu bihugu byose mm. eh, ngaha mu burundi twebwe dusanzwe twarinjiye mu ntwaro ya demokrasi aho abantu bavuga icyiyumviro cyabo mm-hmm. abantu birirwa barasubiramwo ingendo mm-hmm. barasubiramwo imvugo mm-hmm. mu maradiyo mwaba mwabikoze nta mu gihe insiguriye n'akajagari je mm-hmm. sinokubesha n'akajagari kuko eh, iyo hari intumbero yo kugena ibintu biteguwe mm-hmm. ababijejwe nibo babikora mm-hmm. ndaguha akarorero tureke ibyo by'amashuri dufate n'ibindi hari umudiregiteri cyangwa umukozi mu bushikiranganje kanaka uwo mudiregiteri niba yakoze agakora nk'ikosa umukuru nkumu nk'uwundi akamubona mhm. aba mu bundi hanje cyangwa mhm. umukuru w'igihugu washaka mhm. hariho ingendo y'uko ngo nuko ari mukuru acafata ingingo ngo kanaka ndamwirukanye agaca amukubitira aho nyine si ibiri byo nibi ibi ni yuko mu buryo butababaza kubera ko ari abaminere nijoro ngomba gushyikiriza cyane murakoze urakoze cyane diyodone reka kumbure abivuze neza abivuze neza diyodone kuko nagira ndanongere ko muri ayo mategeko bavuga yuko mhm. abayobozi batekerezwa kubahiriza intumbero y'uko uwo mwana ategerezwa kubandanya yiga mhm. biranditswemo ntitwama twahanye abana abana bacu mhm. ariko kubahana si ukuvuga kubabuza byose kuko burya umwana yimubujije kwiga mhm. umubujije byose ikindi ushaka umwana yokora n'igiko aba ari sinavuga ngo yoba ari kintazi ariko niyo baragera mu rugero rwo kwigenga mhm. ngo ashobore kurangura iki cyangwa kiriya mhm. mu ncamake ubu mututsi ubu rumurungitse kuba umubandi mhm. ibyo rero si byiza ni nacyo gituma itegeko rivuga yuko ibyo bakora byose ingingo bafata zose bategerezwa kubahiriza yuko uwo mwana ategerezwa kwiga ibyo rero ni byo kandi njyewe ndemeza yuko iyo ntumbero ari nziza ntabwo ari rero ukubashigikira mhm. ni ukugorora ni ukwigisha kuko umwana umwana w'imyaka cumi n'umunani wa kiriya gihe n'uw'iki gihe ntaho bahuriye Mm-hmm. nabo bahuriye uwakera yaba yahiye mm-hmm. batangura kurongora muri iyo myaka mm-hmm. kandi wasanga baciye ubwenge twebwe twaza kwiga n'amaguru ku birometero cumi tukagenda kandi tukagaruka tukaza gusoroma tugafasha ababyeyi kuronga si cyo kimwe na kera nshaka kuvuga si kuvuga singiye muri critique y'amagenerasiyo ni iki mhm. nshaka yuko tumenya ko naho tuvuga ngo imyaka cumi n'umunani mm. ariya mategeko avuga no iyo ndi ndaraba nsanga sinzi ko ari ugukengerana bambabarire niba ni nkosheje mhm. mbona abana b'iwacu baba batara mhm. yigenga gutatagira udufaranga na duke yigenga gute ntana ahubwo aca bibandi mm. nicyo gituma niyo turi ko turavuga umwana kuze ahiye mugani wa bamwe bamwe mhm. ukuza tubiraba twitonze naho tuvuga ngo cumi n'umunani nk'uko babivuze mhm. uzorabe n'abagera kuri mirongo ibiri usanga nabo nyine aricyo kimwe n'abari kuri cumi n'umunani n'ibindi tubifatiro ka bubyeyi mhm. tubanze tubaka uburorero bwiza mm. nabo bareke kuza bafata uburorero bubi kuri twebwe mm-hmm. nibasanga kana kuri kuramucumita azogenda acape azocapa imbugita mm-hmm. n'urutwe umuntu ariko ararujomba niko bimeze tubaho uburero bwiza rero mu buzima bwacu mm. hanyuma tuzi turabigisha bene iyo ngendo nibaza yuko ari byo bizotuma n'amakaye yacu n'ibyo bitabo byose ivyiyumviro vy'abanyeshure bonyene mm. ku rugero bafise muvuga muti ubu n'abana nta muntu yoshobora kwiyumvira ati hariho urundi ruhande rwaba rwari rwarabakoresheje abana barashobora gukoreshwa ibyo n'ibyo mhm. ariko abana bafise aho bataha mhm. umwana adafise aho ataha niwe akoreshwa rimwe agacore agaba gakoreshwa hagaze ikindi gihe agakoreshwa acuritse mu ncamake ni nk'umwana yoba mu bihugu byinshi bifise ingendo itari imwe nka kujya dedone yamye atubwira bijya by'amafoto icyo gihe arajuragirika hmm? ukorera rero umwana umushyira uruhande rumwe ukamwigisha ingendo agomba kugira kandi ikaba iyiwawe ikaba n'iyabo musanganywe mhm. ukamurinda yuko hari ibisizi imwe bizoza kumuyora bikaza kumwigisha ingendo mhm. kuko birahari bene izo ngendo mbi rero nibaza yuko batazigira ku ishuri mhm. hmm? kuko umwana ajya ku ishuri hari interna ararangaho ku ishuri ni kuvuga yuko abafise afise abarimu bamugenga abanyamakosa bo barabo rero mhm. abo barimu babakurikirana bava ngaho bagaca mu bandi banyagihugu bagataha imuhira mhm. urumva niba ari ingendo mbi bayikura ngaho mhm. hari ibi navuze biga biturutse mu gihugu ariko ariko batora aho nyine bari kuko naho baba barafise ibintu bakura mu mihingo yose y'igihugu mhm. ni ibimvuka vy'ubwicanyi ibimvuka vy'intwaro usanga abavyeyi bariko baravuga hirya no hino mhm. rimwe ugasanga hari abo mu mugamukana k'abavuga abandi bavuga ibi nabo baravyumva mhm. ariko akagira icyo akuyemwo nawe nyene agira ati mbega kazoza kanje inzego ziyobora igihugu dutanze akarorero kabi n'abana bacu bazogira indero mbi dutanze akarorero keza bazogira indero nziza ibi rero ntibyagomba kudukanga namba ntibyagomba kugomba kudukanga ahubwo byagomba kudukebura mm-hmm. kugira ngo niba hari ingendo mbi ntiyijyanywe n'ibyo mm-hmm. mhm. kuko ibyo bari kubabuza kujya ku ishuri nta nyungu n'imwe na noyi na noyi bazokuramo na gatoya yego umuntu eh, mu gusozera kino kiganiro hari abana bashobora kuba bararekuwe bacishije baciye mu busho cyangwa baciye imbere y'amasentare mukivuga ko bagifise imyaka nk'iyo mbega ikintu cyo kugwa kugira ngo abo bana nabo bashobore kwibagira ibyo baba baraciyemo navyo canke naho aho baciye ntihashobora kuba hashobora kugira ingaruka mbi vyogenda gute kugira ngo bibagire ivyo baciye iyo ni ndero mu bandi bazungu ahantu baciye eh, bafise iterambere rigeze kure mhm. nk'abo banyeshuri baca babaha abantu baba b'abapisikoloji baba mm. sinzi pisikologe sinzi ukuntu mm. abantu baje banonosoye iby'indero eh, n'imico mm-hmm. babakurikirana mm-hmm. kugira ngo baze barabamenyereza kwibagira ibyo barimwo mbere mm. ino rero ntabihari mm-hmm. icyo gikorwa rero nica abanyeshuri nica abarimu yabitahana biroroshe murazi yuko inyuma ku gitabo hari igifuniko mhm. sinzi rero yuko bose baronka uburyo bwo kubifunika hariho mhm. bamwe bamwe batagira uburyo bwo kubifunika mm. aho rero ni ukubamenyereza kutabyonona mhm. ariko nanone nibyo by'ingirakamaro kandi n'uwo mwana azobona yuko agomba kubungabunga nayo ubundi umuzanye mu bintu bya politiki nk'uko nabivuze yuko mhm. umuntu agura igitenga ashaka cha kanaka mhm. cyangwa cya kanaka mhm. niko bitaha bizaca biguma bigenda no kuri nibibandanye ibyo bitazobandanye no kundi mu president bizo yego ni kuri nakora ako kamo tubakengurukiye ko cyane tubashimiye cyane kubona mwatwitavye muri kino kiganiro kuko mbona nakanya kariko karagenda reka dufate kano kanya kugira tukirangize tubashimire cyane bimwe bishimishije byimba mutima mwebwenya ko amahoze murongo y'u Burundi ku nterero mu twaduterengera ngo nundi munsi muzogaruka ni twabatera ka ni mu mpamagara nzoza agatsinsiri gakubita ku gakomokomo yego murakoze cyane mwakoze mwebwe mwese mwatwumbirije mwumvise ko munsi twari twateramiye kwisibanganya ry'amafoto abanyeshuri basibanganije mukamwumvise impanuro zatanzwe n'abatereye dushimire kandi n'abandi batwakuye bari mu mahanga ntitwarinda kubadondagura turazi ko umusanzu w'umwiyizi tubahe irindi sango ryo ku wundi munsi w'imana nk'uno munsi ikiganiro cyaremeshejwe mu buhinga bw'ibyuma na emetuse mitebutse kuri mikoro mwari kumwe na Placide niyo mungere mwandanye mubwira ibihe byiza ngaho iwanyu na hadisanganiro murakoze mubirigiye muri shanerwa jewe ni desire nkabamba mu burande